13 skirsnis O tuo tarpu mūsų tėvai mums neduoda ramybės savo laiškais. Žodžiu, zėlina iš abiejų pusių. Man atrodo, jog atėjo metas. Pasikalbėkime. Čia Tolomjesas nuleido balsą ir paslaptingai pasakė, matyt tokį linksmą dalyką, jog iš visų keturių gerklių vienu metu įsiveržė garsus, entuziastiškas juokas ir blašvelis sušuko. Tai bent idėja – Kelyje jiems pasitaikė nedidelį pirukytą smuklį, jie įėjo vidun ir jų pasitarimo pabaiga paskendo prieblandoje. Šio samokslo padarinys buvo šauniausia iškila įvykusi sekantį sekmadienį, į kurią keturi jauni vyrai pasikvietė keturias merginas. Keturi ir keturius. Šiandien mes menkai tai įsivaizduojame, kokios būdavo studentų ir grizečių užmiestinės iškilos prieš 45 metus. Paryžiaus apylinkės dabar visiškai nebetos. Per pusę šimtmečio iš pagrindų pasikeitė vadinamojo užų Paryžinio gyvenimo vaizdas. Buvusi dvitekinį vežimą gegutę pakeitė vagonas, laivą pakeitė garlaivis, šiandien nuvažiuoti į Fekaną taip pat paprasta, kaip tada į Senklių – 1862 metų Paryžius tai miestas, kurio priemestis visa Prancūzija. Keturios porelės sažiningai išdarinėjo visas kvailybės, kurias tik buvo galima tuo metu sugalvoti ošmestyje. Ką tik buvo prasidėjusios atostogos ir vasaros diena žerėtė žerėjo. Iš vakarėse favoritė, kuri tik viena iš tų merginų mokėjo rašyti, visų keturių vardų parašė Tolomjesui šitokio turinio laiškutį – kas anksti pakils, to laimė nepvils. Todėl jie ir atsikėlė penkiomis ryto. Paskum nuvažiavo diližanu į senklių, apžiūrėjo neveikiančią kaskadą ir sušuko. Kaip turi būti gražu, kaip paleidžiamas vanduo. Papusryčiavo jodojoje galvoje, kur dar nebuvo užėjęs kastenas. Maloniai pažaidė žiedelį prie didelio baseino esančioje aikštelėje, pakraščiais apsodintoje medžiais – įsikūrė į Diogeno žibintą, sulošė iš migdolinių piragaičių ruletėje prie Sevro tilto, pjuto prisiskinė gėlių, ne jį prisipirko birbinių, visur valgė obolinius tešlainius ir buvo visiškai laimingi. Merginos klegėjo ir čiauškė, kaip ištrukusios į laisvę devinbalsės, jos buvo lyg apkvaitusios. Kartais jos žaisdamos apdovanodavo lengvais niuksais jaunuosius vyrukus – Gyvenimo ryto svaigulys. Nuostabūs metai. Verpantieji laumžirgių sparneliai. Ak, skaitytojau, kad ir kas jūs būtumėt, ar atsiminat šitai? Ar esat kada nors brovėsis pro krūmokšnius, prilaikydamas jų šakas, saugodamas žavę iš paskos einančios merginos galvutę? Ar esat kada kvatodamas bėgė žemyn, patėžusiu nuo lietaus šlaitu su mylima moterim, kuri laiko jūs už rankos ir šaukia – Ak, mano naujieji batukai, į ką jie panašus? Turime nedelsdami pasakyti, kad šį kartą mūsų džiaugsminga kompanija išvengė linksmo nemalonumo liūties, nors išvykstant favoritė ir buvo pasakiusi motinišku ir pamokomu tonu. Sraigė šliaužia per kelią, bus lietaus vaikučiai. Visos keturios merginos buvo pašėlusiai gražios. Vienas senas klasikinės krypties poetas, tuo laiku labai išgarsėjęs ponas Chevalier de Labujisas – geraširdis žmogelis garbinė savo Eleonorą, apie 10 valandą ryto vaikščiojo po senklių kaštanais ir išvydęs jas einant pro šalį sušuko. Čia viena per daug, turėdamas galvoje tris gracijas. Favoritė, blašvelio bičiulė, toji, kuriai buvo 23 metai, atseit seni, bėgo pirmutinėje pro tankės žalia šakas, šokinėjo per griovius, lėktelėkė per krūmus, vadovaudama visuotiniai linksmybei, su jaunos nimfos įkarščiu. Zefina ir Dalija atsitiktinai taip sutvertos, kad joms esant drauge vienos grožys papildydavo ir išryškindavo kitos grožį abiejų naudai, viena nuo antros nesiskyrė, ne tiek dėl bičiulystės, kiek dėl koketiškumo ir glaudėsi viena prie antros anglų ledi pozomis. Pirmieji kipsekai, ką tik buvo pasirodę, melancholija pradėjo eiti į madą moterims – kaip vėliau baironizmas vyrams ir dailiosios lyties atstovių plaukai jau pradėjo karoti liudnomis garbanomis. Kipsekai, prašmatni išleisti sentimentalių paveikslėlių albumai. Zefinos ir Dalijos plaukai buvo suraityti velenėliais. Listolje ir Fameilis įsitraukė ginčą apie profesorius ir aiškino Fantinai, kuo skiriasi ponas Delvenkuras nuo pono Blondo – Blašvelis atrodė buvo tyčia sutvertas sekmadieniais, nešiojant ant savo rankus kašmerinį favoritį šaliką margai apsiūtais kraštais. Tolom jas asėjo iš paskaus, vadovaudamas visai kompanijai. Jis buvo labai linksmas, tačiau galėjai pastebėti jį gerai nusimanant apie savo valdžią. Jo juokavimuose reiškėsi diktatorius. Svarbiausia jo puošmena buvo nankininės kelnis dramblio kojų fasono – su kelnekilpėmis iš varinių grandinėlių. Rankoje jis turėjo masyvę indiškos nendrės lasdą, dviejų šimtų frankų vertės, o kadangi jis savo viską leisdavo, tai jo burnoje kyšojo keistas daiktas vadinamas cigaru. Jam nieko nebuvo švento, jisai rūkė. Tasai Tolomjesas nuostabus žmogus, su didžia pagarba kalbėjo apie jį draugai, kokios kelnis, kokia energija – O dėl Fantinos tai buvo gyvas džiaugsmas. Jo žavingi dantys be jokios abejonės turėjo dievo leistą aiškę paskirtį, spindėti šypsinoje. Savo dyksniuotą šiaudinę skribelaitę su ilgais baltais kaspinais ji mieliau nešiojo ne ant galvos, bet rankoje. Jos tankus gelsvi plaukai, kurie nuolatos pasileisdavo ir įsipindavo ir kuriuos amžinai reikėjo prilaikyti sektukais, priminė galatėją, bėgančią po gluosniais. Jos raudonos lūpytės žavingai čiauškėjo. Lūpų kampučiai gausliai pakelti, kaip antikinių erigonos kaukių, regis skatino valiukauti, tačiau ilgos blakstienos kukliai nuleistos pilnos paslaptingumo švelnino provokuojančią apatinis veido dalies išraišką, atbaidydamos nuo šelmiškų minčių. Visas jos apdaras atrodė tarsi dainuojantis ir spendintis. Ji vilkėjo barežinę rausvai alyvinės spalvos suknele ir tuo muslininiu spenceriu, kurį sugalvojo marsiliečiai ir kurio pavadinimas kanzų. Tai kanebjeriškai iškraipytas kenz u reiškia rūpjūčio 15, atseit gražų orą kaitrų vidurdienį. Ji avėjo mažytėmis rausvai raudonomis kurpaitėmis, kotiurnomis su kryžmais kaspinėliais, juosiančias plonas baltas ažūrinės koinaitės – Kitos trys merginos, kaip jau sakėme, netokios baigščios buvo atvirai dekoltuotos, o vasarą dėvint skribelaitis papuoštas gėlėmis, tatai joms teikė daug grakštumų ir gyvumų. Bet šalia šitų drąsių drabužių, vaiskų šviesaplaukiais Fantinos kanzų, drauge nekuklus ir santūrus, kažkas lepintis ir drauge atidengintis, atrodė lyg provokuojantis padorumo radinys ir garsusis meilės teismas, kuriam pirmininkavo Vikontesė deset jūrų vandens spalvos akimis, galimas daiktas šiam kanzų veikiau būtų paskyręs prizą už koketiškumą, o ne už dorovingumą, į kurį jis pretendavo. Kartais didžiausias naivumas pasirodo besas didžiausias menas. Tai būna. Akinanti veidos spalva, švelnus profilis, tamsiai mėlynos akys, sunkus vokai, mažytės liaunos kojytės, nuostabios rankų ir kojų linijos, balta oda – pro kurią vienur kitur buvo matyti melsvų gislelių vingiai, skaistus vaikiškis kruostai, tvirtas ir lankstus Eginos Junanų kaklas, tvirtas ir lankstus prandas, pečiai, tartum kustų nulipdyti, su prasišviečiančiomis pro muslina dviem gosliomis duobutėmis, linksmumas, truputį sukaustytas svajingumo, skulptūriškos grakščios formos. Tokia buvo fantina. Pro audinius ir kaspinus jautėjai statulą, o toje statuloje gyva siela. Fantina buvo graži, nors pati nelabai apie tai nusimanė. Tūlis vajotojai, paslaptingi grožio vaidilos, kurie tyliai viską lygina su tobulybė, provaiskų paryžietiško grakštumo šydą šioje paprastoje siuvėjoje būtų įžiūrėję šventą antikinę harmoniją. Šitoje nežinomoje merginoje jautėsi kilni prigimtis. Stiliaus grožis jungėsi joje su ritmo grožiu. Stilius yra idealo forma ritmas, jo judėjimas. Mes sakėme, jog Fantina buvo gyvas džiaugsmas. Fantina taip pat buvo įkūnytas drovumas. Stebėtojas atidžiai įsižiūrėjęs į ją būtų pamatęs, kad pro visą šį apsvaikimą nuo jaunatvis, pavasario ir meilės šviečiasi neįveikiamas santūrumas ir kuklumas. Ji visuomet atrodydavo truputį nustebusi. Šis skaisti nuostaba ir yra tas niuansas, kuris skiria psichę nuo Venerus. Fantinos ilgi baltučiai ir plonyčiai pirštukai buvo panašus į vestalės pirštus, auksiniu sektuku žarstančius šventosios ugnies pelenus. Nors, kaip mes pernelyg gerai pamatysime toliau, Tolomjesas gavo iš jos visą, ko tik norėjo, vis dėlto jos veidas ramybės valandėlėmis reikšdavo visišką skaistybę. Rimtas ir beveik rūstus pagarbumas staiga pasirodydavo jame kai kuriomis akimirkomis – ir nebuvo galima be nusistebėjimo ir susijaudinimo žiūrėti, kaip greitai užgesdavo jame linksmumas ir be jokio perėjimo nerūpestingą giedrumą pakeisdavo gilus susitelkimas. Šis taigus rimtumas kartais labai griežtai išreikštas būdavo panašus į deivės išdidumą. Jos kakta nosis ir smakras sudarė tą idealią liniją, kuri taip skiriasi nuo idealių proporcijų ir teikia veidui tiek harmonijos. O tame charakteringame Tarpelyje, kuris skiria nosies apačią nuo viršutinės lūpos, buvo tabosiai žiūrima ir žavinga raukšlelė, slėpiningas skaistybė ženklas, už kurią Barbarosa įsimlėjo Diana, atrasta per ikonijos kasinėjimus. Meilė yra nuodėmė tesie, Fantina buvo nekaltybė, iškilusi viršum nuodėmis. Tolomjesas toks linksmas, jog traukė ispanišką dainelę. Visa ši diena nuo pradžios lygi galo žiūrėjo kaip ryto aušra. Atrodė, kad visa gamta gavo tostogų ir džiūgauja. Senklių gėlynai skleidė aromatą, dvelgsmas nuo senos vos pastebimai šlamino medžių lapus, šakos vos vos jubavo nuo lengvučio vėjo, bitės negailestingai vogė nektarą iš jezminų žiedų, Ištisi pulkai drugių valiukavo kraujažoliuose, dobiluose ir laukinėse vižuose. Draustinėme Prancūzijos karaliaus parke triukšmingai klėgėjo minę valkatų paukščių. Keturios linksmos porelės susiliejusios su saulė, su laukais, su gėlėmis, su medžiais spindėti spindėjo džiaugsmu. Šitaip sutapusios su gamta, sakytum, būtų rojuje, merginos plepėjo, dainavo, bėgiojo, šoko, vaikėsi drugelius kynė roželes – aukštoje žolėje sušlapdamo savo rausvas ažūrinės kojines. Jaunos, laiptau nepikčiurnos, jos nuolat leidos, bučiuojamos kiekvienam vyriškiui, įskyrus fanteną, o įsidariusią savo nesomoningame griežtume, svajingame ir baigščiame, įskyrus tą, kurį mylėjo. Tu visuomet kažkokia keista, sakė jai favoriti. Tokie yra tikrieji džiaugsmai, laimingos porelės, tai galingas šaukimas į gyvenimą ir į gamtą – joms pasirodžius viskas trykšta gerumu ir šviesa. Kažkada gyveno fėja, sukūrusi lankas ir gojus, tik tai įsimylėjusiems žmonėms. Šitaip atsirado nemirtingoji miškinė meilužių mokykla, kuri nuolat iš naujo prasideda ir kuri tęsis tol, kol bus miškų ir moksleivių. Štai dėl ko pavasaris traukia mąstytojus. Patricijus ir gatvės galastojas, kunigaikštis, gavęs pero titulą, ir teismo valdininkėlis, rūmininkai ir miestiečiai, kaip kitados sakydavo, visi yra šios fėjos valdžioje. Visi juokiasi, visi ieško vienas kito, oras kupinas apoteozės spindėjimo. Šit kaip viską pakeičia meilį. Notaro raštininkėlis tampa dievaičių ir tie negarsūs šūktelėjimai, šis gaudimas žolėje, merginos liemuo Apkabinamas bebėgant, klegesys, skambantis kaip muzika, dievinimas, kurį išduoda vienos kiemens intonacija, vyšnios, kurias vienos lūpos išplėšia iš kitų lūpų, visą tai liepsnoja ir skrenda tolyn kažkokiame dangiškame džiūgavime. Gražuolės merginos saldžiai alsina save. Visiems atrodo, kad šitai tvers amžinai. Filosofai, poetai, dailininkai žiūri į šias ekstazes ir nežino, ką su jomis veikti. Taip juos visą tai apakina. Išplaukimas į citerą, sušunka vato. Lankri, nekilmingojo luomo tapytojas kontempliuoja savo miestiečius, skrendančius į dangaus mėlynę. Didro įskečia glėbi visiems įsimylėjusiems, o Djurfe neskrie jų nuo drujedų. Išplaukimas į citerą – paveikslas tapytas Vato 1684-1721. Žymiausio prancūzų rokoko dailininko žinomo galantiškais siužetais. Lankrė Vato bičiulis tapytojas pramintas galantiškų švenčių tapytojų. Jurfė 17 amžiaus pradžios prancūzų rašytojas manieringų pastoralinių romanų autorius. Druidai – senovės keltų žyniai. Po pusryčių keturios porelės nuvyko į karaliaus gėlyną, kaip jis tuomet vadinosi, pažiūrėti neseniai iš Indijos atvežto augalo, kurio pavadinimo mes dabar negalime prisiminti, bet kuris tais laikais pritraukdavo į senklių visą Paryžių. Tai buvo įstabus ir žavingas medelis aukštų liemenių, nesuskaitomomis plonomis kaip siūla šakelėmis, susitaršiusiomis be lapų, tačiau nusakstytomis daugybę mažučių baltų rožių. Dėl to krūmas buvo panašus į ševeliūrą, nubertą žiedais. Prie jo visuomet stovėdavo smalsuolių minę. Apžiūrėjęs medelį, Tolomjesas sušuko. Aš vaišinu asilais. Ir susitarę su asilų savininku, jie per Vanvą nuvyko į Isi. Ten vėl nuotikis. Parkas revoliucijos metu nacionalizuotas ir dabar valdomas provianto tiekėjo Burgeno atsitiktinai buvo neuždarytas. Jie įėjo aplankė Olą su manekenu anachoretu, išmėgino visus paslaptingus efektus garsiajame veidrodžių kambaryje, tuose spastuose vertuose gašlaus satyro, tapusio milijonieriumi arba tiurkarė vertusio priepu. Tiurkarė, pralobęs Liokajus to paties pavadinimo Lesažo komedijos personažas 1807 metai, priapas gašlumo dievas graikų mitologijoje. Jie kaip reikiant įsiubavo supuoklės didelį tinklą kabantį tarp dviejų kaštanų, apdainuotų abato de Berny. Subdamas iš eilės gražuolės, visiems juokiantis ir grožintis sijonais – kurie belekiant aukštyn sudarydavo tokias klostės, kurios būtų sužavėjusios ir grezą, tuluzietis Tolomjesas, truputį ispanas, jog tuluza yra Tolozos pusėseri, liūdnu recitatyvų dainavo senovinę ispanišką dainelę, turbūt taip pat įkvėpta kokios nors gražuolės aukštai lekiančios supuoklėse tarp dviejų medžių. Grezas 1725-1805 žymus prancūzų dailininkas nutapęs daug sentimentalių paveikslų iš buržuazijos buities. Aš iš Badajoso, meilė šaukė mane, visa mano siela mano kise, kai tu parodai savo kojeles. Tik tai Fantin atsisakė suptis. Nemėgstu tokio maivimusi, gana kandžiai burptelėjo favoritai. Pasijodinėjus asilais nauja pramoga – Seną perplaukė luotų ir iš pasį pėsti nuėjo lygi žvaigždės oškardaus. Kaip atsiminame, jie nuo penkių ryto buvo ant kojų, bet kas čia tokio? Sekmadienį nepavargsti kalbėjo favoritė. Sekmadienį nuovargis taip pat ilsisi. Apie trečią valandą keturios purelės, jau visiškai apkvaitusios iš laimės, kulvertiniais lėkė nuo rusiškų kalnų. Šiais keistos išvaizdos statinys tuo laiku buvo Božono aukštumose – ir jo vingiuota linija buvo matyti viršum Eliziejaus laukų medžių viršūnių. Kada niekada favoritė sušaukdavo, o kurgi surprizas, kantrybės atsakydavo tolomjesas. Pas bombardą. Atsidžiaugęs visais rusiškų kalnų malonumais, burelis ėmė galvoti apie pietus ir linksmybę trykštas aštuonetas – Pagaliau vis dėlto truputį išvargęs įstrigo Bombardos restoranėlyje, garsiojo Bombardos restorano filiale, įsteigtame Eliziejaus laukuose. Jo iškaba tuomet buvo prie Rivoli gatvės kampo, šalimais Delormo pasažo. Didelis, bet negražus kambarys su niša ir lova jos gilumoje. Sekmadienį smuklė buvo pilna, todėl reikėjo pasitenkinti tokią prieglaudą. Du langai, iš kurių pro guobas galėjai stebėti krantinę ir upę – Puikios rūpjūčio mėnesio saulės spinduliai žvelgia pro langus, du stalai, ant vieno kalnas prašmatnių gėlių puokščių, o tarp jų vyrų ir moterų skrybelės, prie antro keturios porelės susėdusios aplinkui smagų dubenų, lėkščių, stiklų butelių chaosą, alaus asočiai draugė su vyno buteliais, netvarkant stalo, net kažkokią tvarką po stalu, triukšmavo jie, nelyginant patrakę, mat kojom lošė po stalu triktraką, kaip sako Moljeras. Šit kaip atrodė apie pusiau penktą valandą vakaro, piemenėlių įdėlė prasidėjusi penkiomis ryto. Saulė krypo į vakarus, apetitas mažėjo. Eliziejaus laukai užtvendyti saulės ir minios buvo pilni šviesos ir dolkių, dviejų dalykų, iš kurių sudaryta šlovė. Marmuriniai marly žirgai stovėjo piestu ir tarytum žvengi auksinėme rūke. Karietos dardėjo į vieną ir į kitą pusę. Puikių gvardiečių eskadronas su trimitininku priešakyje leidosi ne jį prospektu. Balta vėliava truputį parausvėjusi saulėlydžio spinduliuose plėvisavo viršum tiulry rūmų kopolo. Santarvės aikštė tuo metu vėl pavadinta Liudviko 15 aikštė, knipždėte knipždėjo patenkintų vaikščiotojų. Daugelis drabužių kilpelėsi prie baltų muarinių kaspinėlių nešiojo sidabrinės lelijas, dar ne visai išnygusias 1817 metais. Vienur kitur mažų mergaičių rateliai, apsupti plojančių žiūrovų, dainavo garsę tais laikais dainelę skirtą burbonams liaupsinti ir šimtui dienų niekinti, dainelę, kurios refrenas buvo toks. Gražinkit tėvą mums iš gento, gražinkit mūsų tėvą. Priemeščių gyventojai šventiškai sipustę, o kai kurie buržuą pavyzdžių taip pat pasipuošė lelijomis, triukšmingais bureliais pabirę didžiojoje aikštėje ir marinjį aikštelėje, žaidė žiedelį, važinėjusi karuselę. Kiti gėri, spaustuvių mokiniai vaikštinėjo su popierinėmis kepuraitėmis, girdėjusi jų kvatojimas, visi džiūgavo. Tai buvo neginčiamos ramybės ir visiško saugumo rojalistams laikotarpis. Kaip tik tais laikais vienas iš specialių ir slaptų policijos prefekto Angleso pranešimo apie Paryžiaus priemešius baigėsi šiomis eilutėmis. Viską rimtai apsvarščius jūsų didenybę, nėra jokio pagrindo šių žmonių bijoti. Jie nerūpestingi ir tengus kaip katės. Provencijos prastuomenė nerami, o Paryžiaus niekiek. Tai maži žmogiukščiai, jūsų didybę, ir reikėtų nemažiau kaip dviejų tokių neužaugų vienam jūsų grenadieriui sudaryti. Ne, sostinės tamsuomenės nėra ko bijoti. Įdomu pažymėti, kad per pastaruosius 50 metų tie žmonės pasidarė dar mažesnio ūgio, o Paryžiaus priemeščių gyventojai yra dar smulkesni negu prieš revoliuciją. Jie visiškai nepavojingi, bendrai paėmus, jie geraširdiškos bestijos. Kad katė gali pavirsti liūtų, policijos prefektams atrodo neįmanoma, bet vis dėlto šitai atsitinka ir tai nuostabi Paryžiaus liaudė savybė. Beje, katė grafo anglesų taip niekinama, antikinėse respublikose buvo gerbiama. Ten jinai buvo laimės įkūnymas ir panašiai kaip Pirėjuje stovėjo besparnės Minervos atvaizdas, taip Korinto miesto aikštėje stūksojo didžiulė bronzinė katės statula – Restauracijos epochos naivioji policija matė Paryžiaus liaudį pernelyg geroje šviesoje. Tai anaip tol nėra geraširdiškos bestijos, kaip kai kurie mano. Prancūzams paryžietis yra tas pat, kas graikams atenietis. Niekas nemiega saldžiau už jį, niekino lengvapėdiškumas ir tingumas taip atvirai nepasireiškia kaip jo, niekas atrodytų nemoka taip greitai užmiršti kaip jis – Tačiau šiomis savybėmis nereikia per daug pasikliauti. Jis gali būti labai nerupestingas, bet kai prieš jį blykstelė šlovė, jo siutingas įkarštys būna nuostabus. Duokite jam mėtį ir jūs pamatysite rūpjūčio dešimtąją. Duokite jam šautuvą, jūs turėsite Austerlicą. Rūpjūčio dešimtoji – 1792 metų rūpjūčio 10 kada sukilus liaudžiai buvo paskelbta Prancūzijos Respublika. Jis Napoleono tramos taškas ir Dantono padėjėjas. Reikia ginti tėvynę, jis stoja kareiviu, reikia ginti laisvę, jis ardo gatvės grindinį ir stato barikadas. Saugokitės. Jo plaukai sklidini rūstybės kaip epiškojo herojaus. Jo palaidiniai gauna chlamidines klostes. Būkite atsargus. Pirmą pakliuvusią gatvę, kad ir Greneta gatvę, jis pavers Klaudijaus tarpekliu. Klaudijaus tarpeklyje 321 metais prieš mūsų erą samnitai sumušė Romos kariuomenę. Išmuš valanda ir šis priemeščių gyventojas išauks, šis mažas žmogutis pakils viso augumu, ir jo žvilgsnis bus rūstus, ir jo alsavimas virs audra, ir iš jos pasigailėtinos silpnos krūtinis – įsiverš viesulas, kuris supurtis Alpių keteras. Kaip tik Paryžiaus priemeščių gyventojų dėka revoliucija, susijungusi su kariuomenė, užkariavo Europą. Jis dainuoja, tai jau džiaugsmas. Suderinkite jo dainą su jo prigimtimi ir tada pamatysite. Kol jo refrenas yra tik tai karmanjoli, jis nuverčia tik Liudviką XVI. Leiskite jam užgėdoti Marselietę – ir jis išlaisvins pasaulį. Padėję Angleso pranešimo paraštei šią pastabą, grįžkime prie mūsų keturių porų. Pietus, kaip mes jau sakėme, ėjo į pabaigą. Skyrius, kuriame visi vienas kitą dievina. Ustalės kalbos ir meilės kalbos. Tiek vienos, tiek kitos lygiai nepagaunamos. Meilės kalbos tai debesys, ustalės kalbos dūmai. Fameilis ir dalyje kažką niuniavo, Tolomjesas gėri, Zefina juokėsi, Fantina šypsojosi, Listolie pūtė medinę dūdą, kurią nusipirko senklių. Favoritė švelniai žiūrėjo į Blašvelį ir kalbėjo. Blašvelį, aš tave dievinu. Į tai Blašvelis paklausė. Ką tu darytum, favoritė, jeigu aš nustočiau tave mylėjęs? Aš sušuko favoritė. Nekalbėk šito net juokais. Jeigu tu nustotų mane mylėjęs, aš šokčiau ant tavęs, aš tave sukandžiočiau, subraižyčiau, sudraskyčiau nagais, apipilčiau tave vandeniu, priverščiau tave areštuoti. Blašvelis nusišypsojo su gašliu pasitenkinimu, kaip žmogus, kuriam kas pakuteno savimeilę. Favoritė kalbėjo toliau. Aš stačiai imčiau šaukti, laikykit jį. Na, aš jau su tavimi nesivaržyčiau šelmi. Blašvelis susižavėjęs atsilošė į kėdės atkaltę ir pasididžiuodama susimerkė. Dalyje kažką kramtydama pro visuotinį klegesį pašnipždomis paklausė favoritę. Tai tu vadinasi smarkiai įsispitrėjusiai savo blašvelį. Aš? Aš jo nekenčiu. Tai patyliai atsakė favoritė, vėl pačiupdama šakutę. Jis šykštus. Aš myliu berniuką, kuris gyvena priešais mane. Toks mielas jaunuolis, tu nepažįsti jo. Iš karto matyti, kad jis bus aktorius. Aš labai mėgstu aktorius. Kai tik jis pareina namo, tai motina jam sako, ak dievi mano, baigėsi mano ramybė. Štai tuo jau jis pradės reikaloti. Vaikeli mano, man galva stačiai plyšta. Mat jisai eina per visą namą, užsilipa ant aukšto, kur pilna žiurkių, landžiuoja po tamsius kampus, usikaria į palėpes, kur tik gali, ir ima ten dainuoti, deklamuoti, bet taip garsiai, kad apačioje girdėti. Jisai jau uždirba po 20 sų pas vieną advokatą, rašo jam kažkokius suktus raštus. Jo tėvas buvo Saint-Jacques du Opa bažnyčios choristas. Ak, koks jis mielas! Jis tiek mane įsimylėjęs, kad vieną kartą pamatęs mane maišant ašlablynams pasakė man, mamzelė, iškepkite sklindelių iš savo pirštinaičių ir aš juos suvalgysiu. Ne, tik artistai gali šitai pasakyti. Akis labai mielas. Aš tiesiog iš galvos imu eiti dėl to berniuko. Bet tai nieko nereiškia. Aš sakau blašveliui, kad jį dievinu. Kaip aš meluoju, a? Kaip aš meluoju? Favoritė valandėlę patilėjo, paskui kalbėjo toliau. Žinai, dalyje, man taip liūdna. Visą vasarą nenustojo lyja, vėjas mane erzina, vėjas nemažėja – Blašvelis baisus šykštuolis, rinkoje nieko nėra, įskyrus saldžiuosius žirnelius, stačiai nežinia ko maitintis. Aš turiu spliną, kaip sako anglai, o sviestas toks brangus. Be to, pagalvok tik tai, kaip jauru. Mes valgome kambaryje, kur stovi lova, man visai darosi šlykštų gyventi. Tolomjeso išmintis Taigi vieni buvo kiti klėgėdami šnekėjusi ir visų balsai liejosi nedarnų triukšmą. Tolomjesas jį nutraukė. Nereikia kalbėti niekų be perstogės, sušuko jis. Kad mūsų žodžiai būtų gražūs, turime juos apsvarstyti.